E, bueno, ba, nik e, bigarren intzaldia emango dut, kasuretan euskaraz egingo dut, eta, eta bueno, nire asmoa gaur ba, eh, da solastea autokontsumoari buruz, baina biskot autokontsumo hori enfokatu bat dentsitate handiko zuetara, ez, izan daitekelako ba, hemen inguruko errealitatea. Eta horrekin batera, ba, bueno, bai gustatuko zitza dela pixkot, energia komunitateei buruz bukaeran pixkoa solastea, sarera bat ematea, ba, zer den, egoien ze nola bultzatzen dugun prozesu hau, eta eta horrelako goz. Eta, bueno, espero da gero, ba, galdera batzuk egotea, eta pixkot, solastu gaian indua. E, eh, Asiko naiz ni nire burua aurkezten, ni ainoa naiz, eta, bueno, ba, nire kasuan, e, eh, oien barrenin, eh, sorkuntza taldean lan egiten dugu. E, sorkuntza taldea zer da, edo zer da egiten duguna, edo bultzatzen duguna, ba. Izango litzateke, e, oien barrenin, e, proiektu berriztagarrien e, kontuak lantzen ditugunak, ez? Eta e, proiektu berriztagarriak modu desberdinetan. E, izan daitezke bai, e, bertze entitate batzuei zerbitzuak emanez, bulego tekniko bat zagarelako, eta bueno, pues, bai entitate juridikoei, publikoei edo baita norbanakoei ba, zerbitzu hori ematen saiatzen gara. Eta bertzalde, e, ba, goien erbarren sorkuntza proiektu propioak ere garatu nahi ditugu, eta garatzen ditugu orduan, ba, ontarako ere proiektu propioen kudeak eta edo ardur hori ere gurkuria da. E, bueno, hori... E, Randa, e, eh, autokontsumoa, e, pixko autokontsumo kontzeptua e, goien erretik bultzatzen dugun kontzeptu bat da, eta eta zergatik, ze onura ikusten dizkugu autokontsumoari, ba. Ba, hitz ez, baina, bueno, batzuk aipatzearen, ba, hartzen dugu gure energia kontsumoarekiko kontzientzia bat, ez? Guk sortzen dugun hori, ba, kontsumitzen dugu eta hasten gara pixkot e, ikusten e, ze kontsumo ditugun eta nola e, lortu dezakegun ba, hori nolabait bideratzen e, eh, erainkortasun energetikoa, zergatik, ba, bertan, edo guretik agitzur bil sortzen dugun zerbait kontsumitzen ari garelako. Azkenean, e, eh, basarean, e, eh, banaketan ere, energia hori galtzen da, ez, energiaren zati bat galtzen da, hori kontsumoak laguntzen du, ba, efizienteagoak izatea. Aurrezpena eta konpentsatzea, bueno, ba, onura ekonomikoak ere bai bat ditu, ez, ba, bueno, pues, e, inbertxo, inbertsio bat egiten dugu, baina inbertxo hori rekuperatzen dela eta bideragarria dela ere, badakio. Eta azkenin, ba, bueno, isurienak itxitu ba, bueno, edo zein energia berriztagarrek eingo luken bezala, ba, onura hau bai badugu autokontsumo. eh autokontsumoaren modeloaren barrenin, ba, bueno, gu zentratzen gara desente eguzki instalazio fotovoltaikoetan, ba, autokontsumoa bideratzeko alternativa nahiko egingarri bat delako. Egun pixkot horretan zentratuko naiz. Eta autokontsumoaren barrenean, dugu bi modalitatea handi, bereizteko, alde batetik izango autokontsumo indibiduala eta bertzetik kolektiboa. Honek zer erran nahi du? Autokontsumo individual bat zer da? Instalazio... Pasakriz. <laughs> instalazio bat dugu, eta instalazio horrek kontsumitzaile bakar bat. Bale, hori, kontsumitzen duguna, instalazio horrek e, hartzen du, eta instalazio horrek ez duena beregan hartzen, ba, sarera e, bideratu daiteke. Segun eta ze autokontsumo duta dugu, baina bai, bideratu daiteke, normalen horrela da, eta merkaturatzaileak sareratzen dugun energia hori konpentsatzen dugu. Zer da autokontsumo partekatuetan? Autokontsumo partekatuetan instalazio bat dugu, baina instalazio horretatik kontsumitzaile haunitz, bat, bueno, asko edo bat baino gehiago egon daitezke. E, funtzionamendua berdina da, baina e, onuradun bakarra egon beharrean, onuradun haunitz egon daitezke. E, gu, autokontsumo partekatuaren aldekoa gara, arrazoi desberdin nengatik. E, arrazoietako bat da, e, teknikoki e, instalazioak efizienteagoak direlako e, kontsumo desberdin hau bat zeratzen ditugu eta lortzen dugu, ba, sortzen dugun hori modu horekatuago batean banatu izatea E, Gehio, ba, behartzen dugu, ja, e, komunitatean edo modu kolektiboan adostasun batera hietzen eta elkarlanean lanean e, ba, lan egiten ez, ere sozial hori ere bai ikusten dugu izan izan dezaken. Orduan, ni gaur zentratuko naiz autokontsumo partekatua solas ten zergatik ba, hemengo errealitatea ere hori badelako, ez? Autokontsumo individual bat e, jartzeko aukera ez du jende guztiak ekonomikoki ez delako hain erresa eta baita ere, ba, berek ez dugulako tokia, eh, instalazio bat gure etxetan jartzeko. Autokontsumo kolektiboa, ba, Maraberriko gauzo batin edo donosti batin, ba, kabida hondiagoa izan dezake ere, ba, unitz bloketan bizi garelako eta bueno, pues, e, instalazio bakar batetik jende desberdina konektatu daiteke ba, e, aukera gehiago ematen dizugola. Orduan, autokontsumoari buruz, autokontsumo kolektiboari buruz, hainbat e, detaile irizpide, en, bueno, e, adierazi behar direna. Erra dut, instalazio bakarra dugu, kontsumitzaile e, lotuta egon daitekena ze muga ditugu hemen edo ze gauza hartu behar ditugun kontutan, ez? Gauza garrantzitsua. Potentzia instalatua. Guk e, bueno, konpentsazioa izeneko modalitate batera lotzeko autokonsumo hau, instalatu dugun potentzia, e, edo mentzat legeztatu dugun potentzia hori, ezin da egun kilobatiotik pasa. Zergatik, konpentsazio azkeninda, da e, eh, salera botatzen ditugun soberak inoiek, modu simplifikatuan kudeatzeko sistema bat. E, Ez bali ditugu e, eh, soberakin haunitz, ba, gu, bai bideo jarraitzako e, eh, gomendatzen dugula, e, legeztapenerako eta kudeaketarako simplifikatzen direlako hainbat gai. Eta honetarako muga hori existitzen da, bale? E, potentzia nominala, egun kilobatio graino izan daitekela. Bigarana, kontsumitzaileak 2000 metroko erradioan egon behar dire. E, bueno, olako oso batian, hori ez da arazo bat, baina hori garrantzitsua da sorkuntza puntutik kontsumitzaile bakoitzara dagoen distantzia gehienez bi kilometrotakoa izan daiteke. Bale, herrietan, e, autokontsumo kolektiboa ere, herrietan sustatzea agitzen interesgarria da, eta kasoietan igual, ba, hori bai izaten aldela muga bat. E, bai erran beharra dagoela duela pare bat urte, erradio hori bortzeun metrokoa zela, eta agitz denbora gutian, ba, bueno, pues, erradio hori handitzen joan dela, ez? horrek suposatzen ditun onuraekin. Erradio hori ere errateko da e, muga hori legala dela, administratiboa dela, ezakit. Teknikoki ez da behar bat. E, teknikoki gaitasuna egongo litzateke erradio hori asko zabalagoa izatea, baina bueno, pues, gaur egun legez dagoen baldintza da. Banaketa irizpideak. Honek ze zerra nahi du. E, azkenean instalazio bakar bat dugu eta instalazio horretan kontsumitzaile handiz daudenez nola banatzen dugu, sortzen dugun energia hori, ez? ba, horretarako erabiltzen da e, banaketa irizpidea da, bueno, koefizienteak deitzen duguna. E, guk normalean gure ikerketetan egiten duguna da instalazioaren efizientzia maila aliketa eta altuena izateko banaketa irizpide batzuk proposatzen ditugu. Hau da, e, norberak instalazio horretatik autokontsumitzeko gaitasunaren arabera e, handiago edo txikiago bat ematen diogu. Eta horrek baldintzatuko du, ba, instalazio horretatik norberak zenbat e, kontsum, kontsumituko duen, zenbat excedent izango dituen, eta ba, bueno, aurrezpenak ere horren arabera egango dire. Zegertatzen da, ba, inbertsioa ere normalean banaketa e, hauen arabera ibaten dela. Orduan horregatik batzutan irizpidea izaten da, denentzat berdina, inbertsioa denek berdina, eta gerora, bueno, pues, e, pues, efizientza maia ez dain altua, baina negia da simplifikatzen alditula hainbat, bueno, pues, hainbat kudeak eta zentzu honetan ere. Em, gero, bueno, propietate horizontaleko legea jarri dutor eta hori da, zergatik, pues, azkenean igual hemen e, autokontsumo kolektibo bat egoten aldelakoa gizlotua bizilagun komunitate batera, ez? Eta hor, bueno, pues, adostea gauzak, erabilera publikoko edo erabilera komuneko espazio bat okupatzea, bueno, sortzen aldire ez da baidak, ez edo, bueno, e, ez dakit ibitzi desberdinak, eta bar. Eta, bueno, propietate horizontaleko legak bai, baldintzatzen ditula, ez dakit memorizeraten, eh? baina, bueno, pues, e, e, bizilagunen onespena erabiltzeko espazio komun bat edo instalazio bat zure izenean egin alizateko eta bueno, bosor bai, e, irizpide batzuk markatuta daudela, albideratzen ditunak edo ez proiektu bat antzinera eramate. Orduan batzuetan pues bai izaten dela garrantzitsu izate argi e, lege horrek zer dioen. Eta azkenik konpentsazioaren akordioa. Konpentsazioa e, aurretik aipatu bezala da basarera botatzen ditugun soberakin hoiek nola nola jasotzen dugun ekonomikoki, ez? eta hori norberaren merkaturatzailearekin kudeatu beharreko zerbait da. Eta gure esperientzak ere hemen erakutsi digu, ba, merkaturatzaile guziekin ez dela hain erreza, edo bueno, eh, ez direla... E, ez dela berdin egiten merkaturatzaile guztiekin, gu goien herrien badakigun nola egiten dugun, baina, bueno, pues, egun eta zen merkaturatzaile dituzun, pues, hortzen zizkizu hor, e, edo bertzea bueno, pues pixkot autokontsumo partekatua zer den azalduta, zarantzari balin dago galdetu, baina bueno, nire asmoa da orain paratzea pare bat eh, adibide, bale? Guain gutxi egin ditugun pare bat ikerketa erakutsi eta pues, modu praktiko batean ikusi pues, mm, nola izango litzateken proposamen bat. Aizu, bai, gauza Bai. E, beti entzun dut, e, no, konfiz, konfiziente hoiena. Bai. E, beti, asieratik, bueno, jarri, ezarri behar diak konfizienteak, Zergatik hori ez da egiten e, kontragailu baten bidez. Eta e, momentu bakoitzian neurtzen da zein da eta eta banatzen da kosua, bueno, eh, kostoa horren abide, horren Ba, orain gaur egun oraindik legez hori ez dago albideratuta. Hemen Monique Gerran ez dut komentatu, baina koefizienteak orain dela gutxi arte ziren estatiko. Osea, azkerin hori da banatzaileak ze aukera ematen ditun energia hori banatzeko. Horain arte, banatzaiek, e, eh, iberdola distribuzio dena delakoa, oza, sarearen jabea, erraten zuen, koefiziente horiek izan behar zirela estatikoa, Hori zer da, koefiziente bakar bat bakoitzaren zan. Baina, eh, koefiziente horiek e, importantzia daukate barruko sarean. E, zare, distribuzio zarea atera baino, zuk antolatu dezakezu bai. konsumoak. Bai, bueno, excedenteak ere horren arabera banatzen dire, eh? Dena, osea, instalazioak sortzen duen guztia autokontsumitu eta botatzeko. Osea, bai baldintzatzen dula zenbat joango den sarera, baina arrazoi duzu hori izan beharko zela modu batean, ba, e, pues, norberak behar duen unean hartu ari izatea behar duena eta ez duena behar botatzea, ez? Azkenen ez du importatzen modutan botatzen duzun. Baina gaur egun oraindik hori espero dugu epe zakit ze perran. Hori albideratu da izatea, baina oraindik gaur egun ezin da. Orain gaur egun ze aukera dago. Iz, existitzen dire ordukako koefiziente estatikoa. Ja dela aurrera pauso handi bat. Horrek zer erran nahi du? Ez dituzu definitzen erabiltzaile batentzako koefiziente bakar bat. E, definitzen duzu erabiltzaile bakoitzenantzako urteko ordu guztientzako koefiziente bat. Horrek eh, laguntzen du instalazioaren efizientzia maila handitzera zergatik adibidez erekin batek badu e, aerotermia bat, ez? Orduan, neguan badu kontsumo asko zaltuago, bueno, pues orduan, e, neguko koefizienteak joan barko dire e, aerotermiara gehiago bideratuta, eta e, udan koefiziente horiek gutxitu beharko dire eta bertze zerbaitetara bideratu. Adibidez, ez? Baina hori daneko berritzailea eta egia da gaur egun guk ezagutzen ditugula. Instalazio gutxi daudela legeztatuak ja ordukako koefiziente estatiko horiekin. Horrendi gaude pauso bat atzerago. eta espero duguna da epe zain luzean ja que izatea erabat a eta zuk erraten duzun bezala instalazioak beran neurtu izatea norrek behar duen ze momentutan e, energia kontsumo hori eta zuzen energia bideratzea eta horrela ja lortzen duzu instalazio izatea era más eficiente. Mm-hmm. o también si en los bajos hay bajos comerciales que están cerrados los sábados y los domingos o solo el domingo dices pues el domingo solo necesito lo mínimo para que el frigorífico y todo eso. pero durante el día está abierta durante la semana y probablemente necesitan más que los vecinos que, que, no están en casa porque están. Entonces ahí se puede jugar con eso. Oye, bueno, guk egiten duguna goien erretika adibidez, e, eh, guk e, on, e, analizatzen ditugu erabiltzaile bakoitzaren urdukako kontsumo datuak, karo bai da, oraindik eta urtebete atzera gordu. Urtebeteko estimazio horrekin guk hor ikusten dugu ban horrek duen ze eguneko ze momentu. Eta horren arabera, plasmatzen dugu gure ustez zer izango zen egokiena. Zer gertatzen da, beti ari galera sola solasin, ez? Orduan instalazioa e, jarri eta gero, oiturak aldatu daitezke, gertatzen alde mila gauz, eta orduan hor, pues, egia da tendentzia hori aldatzen gara eta hori igual horiek ez dire hain zentzuzkoak, ez? Eta egia da, birkalkuloak egiteko aukera badagoela, eta koefiziente horiek instalazio batean, teorian, lau hilabetero, alko ziren berregin. Ze pasatzen da, koefiziente horiek aldatzea ez dela gauza simple eta erreix eta agarradable bat egiteko. Osea, azkenin da burokrazia bat e, pues, pues ez dela sobera ez? Orduan, pues, labia batetik behin hori egiten egotea ez dela hain... Osea, ez dela egiten, vamos. Ez urtean baino egiten duela, ba, ba uniz egiten du. Bai. Hor, eh, koefizientena esan bezutena, <clears throat> osea, eh, realen, konsumo realen arabera egitea hori nik uste gobernuak eh, eh bueno, agindua edo zatu zula, promesa egin zula, eh, uste betean eh, jarriko zitula, eta bai. ek, ek edo olako zerbait nik uste esaten da, ez da, eta mm. bai. e, bi urte, edo hiru urte, zantzun urtu betean garatuko zituzela, baina hendikan ez dute garatu. Mm. Eta horren bai, badaukala, e, nik uste garantzia handia, zatekan, zuk orduan, bueno, generatzen duzu e, eh, zera guztia e, eh, elektrizitate guztia ambito konkretu batean e, komunidade batean asko zebe e, zera ertekin handia goatea zera zera autokonsumoa handia dago ezta bai. egan baita ere, ba, hau oporretak fundala, eta ni... Ni etxean nago. Eta, bestela izango litzake, honen adena excedentea, eta niri faltan, ezta? eszedente pixkat falsuak zirela eta agindu zuten, baina oraindikan ez dut nire gara bintzat ez dute. Eh, ez, ez dago ordukago koefizientena pasaren urte, eh, ja, bai, pasaren urte hasian ustot izan duzela, ja indarrean sartu zela, baina horret zut, hau ere, oraindikan guk ez ditugu kaso praktiko real gehiago ikusi. osea, azkenean, egia da, eh, doala behar baino bantxo hau, zentzu honetan garapena. Eta gero, bueno, ez dakit gehiagir izatea da, eh, baina, oza, nik, ez ez, inoiz euki garbi, alde batetik dago inbertsioa. Zuk egiten duzu inbertsioa, eta hoi, banatu zakizu, nahi duzu moduan. Oza, ba, bakoitzak jarri behar du, iru mila euro, edo bate jarriko du bost, eta bestia iru. Hori da alde batetik, eta gero daude kontsumoak. Eta eta kontsumoak eta inbertsioak ez, eh, o sea, eh, agian ez datoz bat. Ez, ez, ez. Ez, da, ez dut zertan. Ze, azkenean... eta gero daude, las compensaciones. Zer, bai. bakoitzak kontsumituko du zati bat ekoizten desunetik eta beste zati bat saretik hartzen duena. Orduan, hor, kompensazioak egon beharko dira, independienteak dira, inbertsiotik eta eta koefizienteak e, e, ezin dira fijo izan. Osea, e, mm, ekonomikoki movida osoa ez dut oso garbi ikusten. Bueno, azkenean nik uste dut hori dela e, nola zea dauzten duzun, e, inbersioa egin behar duzunen artin. Osa, niretzako, ni, ni, ni pentsatzen niretzako logikoena eta honena izango zen koefiziente dinamikoak existitzea eta inbertsioa berdin denen artean egitea, punto. Horraino eta gero, ba, autokontsumitzeko gaitasun eta almena gehien duenak edo esfortzu gehien egiten duena, ba, autokontsumituko du gehiago, ez dakit, eh? Bertzela gauza bada, ez garela, imaginatu, e, eh, krisek edan duen moduan, erabiltzaien, e, erabiltzaien perfilak agiz desberdinak izatea. Agiz desberdintasuna handiak markatuta bali modu, igual bai zentzu izan dezake inbertsioa modu desberdinan banatzea. Ezakiz. Gaur egun zer erabiltzen da? E, koefizienteak inbertsioa egiteko. Mion hori da lako goza bat, agitza argia ez badakizulako zenbat jaso behar zuntzuk horretatik. Gaur egun gulegeak horretara bideratzen dizulako baina berez instalazioaren zako logikoagoa da koefizientak erabat dinamikoak izatea, orduan hor galtzen duzu kontrol, oza, ezin zara egon inbertsio hori kalkulatzen horren arabera zezin da. Eta zuk erratu duzura, eske kontsumoak ezin dizute bideratu inbertsioa modu batera du bertzera egitera, zeba, Aia zure konsumoak nokturnoak dire eta zuk instalazio hori zuzu inongo etekinik ateri behar. Bai, zakit. Osa, nik uste dutela gehiago e, adostasunak bilatzea eta ados jartzea e, inbertsio inbertuaren artean bertze baino gehiago. Bai, oh. No creo ez da ez ezaitu badago nik formula konkretu bat e, e, hori egiteko, baizik eta bakoitzak zer erabaki hartzen duen. Mhm. Hoy arrestu litzake eh raikin batean komunitateak egiten ba, e, finantziatzen baldin badu eh instalazio eh e, fotovoltaik e, parte bat, e, estimazio bat, egin e, komunetako, osea, erabilera, ascensoretako, eta zenbat e, behar duen, eta bestea, e, banatu, e, ba, denak... E, Berdin. Ba, Orduan, e, sekula, osea, e, zuke generatzen duzun energia, ba, bueno, e, bueno, optimizatzeko aukera izango duzu, hainbeste e, kiden artean, eta orduan ez da izango, zera, eta horrez ere koeficiente dinamikoa bat ima daude, dena bertan gelditzen da. Bai. Osea, orduan logika badu denak, eh, bueno, eh, eta gero izango da, bakoitzak ere, konsumoa, baina konsumoa ere eh, aldatu lehike. ke. ez da, oitxura berrik hartu dezaket, e, e, fin, argi barra daukatenean, ez dakatenean, edo, bueno, Bai, hori da. Hori ere, eh, zehatzia dago. Autokontsumo geiztrazio batek horretara era onbarko liguk ez, pixkot egokitzera gure kontsumoak eguzki orduetara etekin ondia guatitzeko bai, instalazio horri. Hori ere dago, zetea, ze konsumo dauka ni bai, baina gero igual, eh, eh, zera, plaka jartzen ditu zenean, beste modu batera egingo de konsumoa, edo aukera izango denik, eta bai. beste batzuk ez dute izango, ez Hor firma dana beti da komunidadearena. Komunidadeak, ba, eta eta gutxu gara bera beti berdin ibiltzen dira, horiek e, da. Bai, bakoitzak, eh, labadora, e, eh, goitzen jartzen duen, edo gabia jartzen duen. Ba, Hori bai erabakitzen duen da. Bai, bai, eskerrik asko. Bale, mm. ba, bueno, pare bat ahi adibidei ditut, bale? Hau eh, gaztizeko bizilagun komunitate bat baino gehiago ados jarri dire eta haiei egin diogun ikerketa bat ikerketatxoa da. Ordu bizkot zenbaki orokorro batzuk e, komentatuko dizkizuet. Hemen, e, bueno, planteatu dugun potentzia hogeita bi kilo batetakoa da e, eta izta, e, zera bueno, proposatutako instalazionek e, lortzen du e, kontsumoarekiko E, euneko berrogeita bortzeko autokontxumoa eta eguneko erorita sortzi, zazpia e, autokontsumoa, baina sorkuntzarekiko. Orduan, pixkot, e, e, e, kontekstuan, ama erabiltzaile elkartu dire, e, ikerketa hori ama bortz personak eman dituzte beraien datuak, eta beraien kontsumo errarak aztertu ditugu, eta beraien urteko kontsumoa da berrogei mila kilobati hor dutako. Orduan, e, eh, du proposatzen duguna da, erran bezala, goita bi kilobatiopikoko instalazio bat, eta instalazionek hogeita ia, bueno, hogeita zazpi mila kilobatio ordu sortuko ditu urtean. Vale, orduan, honetatik lortzen dugu, e, sortzen den horretik emez sortzi mila kilobatio ordu autokontxumitza, amagos erabitza gehien artean, eta e, mila sarera botatzen dira. Ez dugu lortzen eguneko egun autokontxumitza. E, eh, hori, bueno, hori dugu markatu dugun e, irizpidea potentzia proposatzerako orduan. Hemen, kurba hau, e, grafiko honetan ikusten da nahiko ongi, egunean zehar, media bat da, eh? urte batean, egunean zehar, ba, ze kontsumo kurba duten, egun guziat zehar duen. Hemen, hau, e, urdin hau, izango litzateke amagos erabiltzaien kontsumo kurba agregatua, eta berdez ikusten den hau, izango zen, eta bi kilobatepikoko instalazio horrek sortuko lukeen energia. Orduan, zatitxo hau da, autokontsumitzeko gaitasuna dagoena, baina hau da, kanpoan gelditzen dena. Honek erran nahi du hemen adierazituguna. duguna. sorkuntzarekiko ez da egun egun irurita zazpia da. E, guk markatzen dugu beti dizpide hau, zergatik. E, guk kontsideratzen dugu autokonsumoko instalazioa izan dela autokonsumitzeko. Ez dugu proposatzen instalazioa handiago bat, ze bai zaigu logikoa dela instalazio bat egitea zuko autokonsumitzeko eta ez estudente pila agotatzeko sarera, bale? Baina ez dugu eguneko eguneko autokonsumoa proposatzen, zen pixkot erran dugu nahi dutzen zegu kontsumo oiturak aldatzen direla instalazio batekin eta gero eta eta bueno margen hori existitzea ere logikoa da zeba ba egunoko egun ere ez da rixe egun dugu berdina kontsumitzen eta eguneroko oiturak ere ez dire berdin Hemengo grafiko honetan ikusten dugu kontsumoak urtean banatuta, bale? Hau da, egun bateko media bat, baina hemen ikusten dugu, ba, urtean zehar, kontsumoak direla nahiko estableak. Sortean zer e, ama kontsumitzen duten ez da inbertze aldatzen orokorrean. Eta hemen ikusten duguna da, bai, instalazioan sorkuntza maila urtean zehar, ba, bai, udan sorkuntza maila handiagoa da eta neguan e, logikoa den bezala. Eta hemen, bueno, aiz txikian jarri dut ze egia da ez naiz sartuko hau soberatzea ez azaltzera, baina bueno, hemen iten duguna da, pues aipatu ditugun koefiziente hoien banaketa duten bezala da instalazioaren efizientzia maila alik eta hundiena izateko. Ditugun datuetan oinarrituta e, eh, banaketako efiziente batzuk proposatzen ditugu eta bueno, bai adirazten dugula zenbat auto kontsumituko duen bakoitzak, e, zenbateko estudentak izango dituen bakoitzak eta bueno, oinar ba, estimazio bat ba eh, urteko aurrezkera zenbat izan daiteken bakoitzarentzat. Zeba, erabiltzaileak ere nautiakin ba beraiei nola bueno, ba, zer egin izango den beraiengan, ez? E, instalazioa. Ordu, bueno, pues, hau da, e, lehenbiziko kasuak, eta badut bertze bat prestatu hemen, e, ordiziko kasu honetan bai dela e, komunitate bakar bat, eta hemen uste dut kasu honetan izan duzela, e, zera e, Ramonek aipatu duen bezala, ba, e, ba, astensoreko eta e, zera erabiltzaile komuneko hornidura, eta gero bus, bertze, bertze guzti batzuk ere animatu dira, eta ikerketa honetan bakarrikan bost kontsumitzaile daude, baina bueno, bai dare proposamen bat egin genien kasu honetan irizpideak dire berdinak. Saiatzen gara pixkot, buelta honetako autokontsumo tasa bat lortzen beti. Eta honetarako, ba, amar kilobatio pikoko potentzia bat proposatzen dugu, kontsumoa ere, ba, horrekoaren erdia delako, ez, e, hogei mila kilobatio kontsumo urtean, eta sorkuntza maila ba, izango litzateke, ama, mila eta bortzeunekoa. Hemen, ba, pixkot izango litzateke berdina, ez, hau da, eguneko grafika bat, nareko establea dela, naiz eta eguneko ordu zentraletan pixko bat altuagoa dagoen, eta e, hau da sorkuntza puntua, osea sorkuntza kurba. Eta hemen, ba, ba pixko bat ere du jarran e, urtean zer ere baineko estableak dire, osea ez daude, ikusten ditugu, eh? Ola, piko handiagoa, egia da, erabiltzaile e, domestikoetan, ba, pikoiek ez direla hain nabarmenak, pues, bertze, bertzera egin batzuetan izaten aldiren bezala eta bueno, pues berdina hemen ikusten dugu kontsuma nolakoa diren, sorkuntzaren grafika nola ibaki den eta eta pues fisko bat eh osnarketa berdina izango ditzatek. E, eh, bale, bueno, autokontsumoari buruz nik aipatzeko nuena edo komentatu nahi nizkizua nola e, eh, ardatzen nagusiak horiek ziren. Nei bali modu zute bertze dozen gauza komentatu, antzinera. Bertzela, e, ba, bigarren zatia, e, izango litzateke energia komunitatei buruzko sarrera bat ematea, bale? Solastu gara autokontsumoari buruz, autokontsumo kolektiboa ulertzen dugu izango litzatekeela urrengo pauso bat, ez? Ba, bueno, ja, elkarlanean ari garelako zerbait sortzen, eta guretzat, ja, urrengo pauso logiko eta sendo bat, ez? Dire, e, energia komunitateak. Energia komunitateak azkenean, eh bueno, pues, bizko, e, gonuke helburu berdinak edo e, bai, azkenean e, aldeko gauzak ikuste ditugunak izango ziren autokontsumo kolektiboaren bidea jarraituz ez, baina energia komunitateak ematen digute alduntzeko aukera handiago bat. Eta gauzak e, honen e, barrenean garatzeko aukera asko zaundiago bat ere bai. Orduan, ba, bueno, e, pixkot, e, hau izango litzateke energia komunitateak duten deskri, zera, definizio, definizio reala edo zera, eta pixkot azaltzea batik. Eh, energia komunitateak dire entitate juridiko bat. Entitate juridiko bat e, non e, bilatzen da pertsonak, erakunde publikoak eta erakunde pribatuak denak elkar landu, dez, landu dezatela energiarekin, energian arloarekin zerikusia duten mm, hainbat kontzeptu, komunitate honen barrenean, identitate honen barrenean. Bertan, e, espero da, ematea e, inguruneari eta komunitateari zerbitzuak, zerbitzu desberdinak. Eta e, beraien komunitatearen helburuak e, izan beharra dire ingurunearekiko, izan beharra dire e, ekonomikoak, eta izan beharra dire e, sozialak. Baina ez direna izango dire e, pixkot finanzieroak, ez? edo espekulatiboak, edo aberasteko e, zera, e, ez da izango aberasteko tresna bat. Baizik eta tokiko garapen bat sustatzeko tresna bat. Baina azkenean da, ba hori e, entitate bat juridikoa da eta eta ba hori, e, osea azkenean kudeaketa modu bat ere izango da energiarentzako. Eh, Bale, deskribapen hori pixkot modu grafikoan plasmatzen dugu ere bai, ez? Ba, bueno, eta izango litzateke berdina, ez? Baina, bueno, zeinen parte hartzea bilatzen da, ba? Parte hartze anitz bat izatea bilatzen da, eta gainera guk hori da bultzatzen duguna, oza, ez, ez da dira gelitu bakarrikan erabiltzaile pribatu batean, ez publiko batean, oza, herri baten barrenean, auzo baten barrenean, edo, ez dakit, eskualde baten barrenean izan daitezela eragile desberdinak parte hartzen dutenak. Xo, izan dezaten ahotsa, hemen. Eh, e, zer da eskaintzen dena? Ba hori, energiaren arloarekin lotutako kudeaketa desberdin, desberdinak izan daitezke. Eta helburuak bai patutakoak, ez? Ingurumenarekiko onuragarriak izan daitezen gizartearentzako ere bai eta ekonomikoki ere bai, errentagarria da onuragarria izatea logikoa da. Eh, bueno, hemen pixkot energia komunitatean berezitasunak, behintzat goienerrek ikusten duen bezala e, komunitate batek hurbiltasuna transmititu behar dizu. Ba, azkenean herrian garatzen ari zaren proiektu bat edo herritarren bitartez garatzen ari zaren proiektu bat da eta e, espero da tokiko baliabideak erabiltzea bertakoen erabilerarako. Proiektuei begira ere hurbiltasuna bilatzen da eta bueno, hemen e, Adibide bezala da autokontsumoa, ez azken autokontsumo partekatuko instalazioak dire logikoak edo ohikoak, komunitate baten barrein eta hemen barran dugun bezala erradio horrek mugak mugak jartzen ditu. E, eta bueno, despopulazioari aurre egiteko aukera bat bezala ere bai, mm, baliagarri izan daiteke. E, buruia betza. Buruia betza da pixkot e, autokontsumoakin erron dugun bezala. Azkenean, hartzen duzu pixkot kontzientzia, zure kontsumoetan, e, zure energiaren kudeaketan, eta zer egiten aldut nik, nire posiziotik, ba, e, zentzunetan zerbait aldatu izateko e, ekonomikoki eta sozialki eta eta ingurumenarentzat ere bai. E, forma juridiko demokratikoa. Hemen e, bai zera komunitatearen definizioak erraten du izan behar dela irabazi asmorik gabeko elkarte bat, izan behar dela parte hartzaia eta demokratikoa eta e, mendekotasunik gabea. E, ez da ez dago entitate juridiko modu bakar bat honetarako, baina bai goien erretik pixkot ikusten duguna logikona da kooperatiba figura hartzea. Pues, betetzen direlako baldintza guzti hauek. Eta azkenak, ba, e, inklusiua izan da deia, ba, pixkot kriseka aipatu duna ez, emate aukera pertsona zaurgarriei, zaurgarriei parte hartzera horrelako dinamiketan, e, izatea eragile kolektibo, e, aktiboak, eta, eta amo, ah, eta bai, gero lehendik dauden instalazioen aprobetxamenduari ere bai aukera bat ematen aldielako. E, bale, eta, bueno, azkenean guk bai ikusten duguna da energia komunitate bat haunitzetan da kontzeptu bat nahiko astraktoa, batzutan igual oraindik ere ez dugulako agitz barneratu eta kostatzen zaigula batzutan ere lur, lur hartzea gai honekin eta eh, hori bai ez du laguntzen sobera irutzen zaigu bertze kanpoko eragia honitzek e, energia komunitateak erabiltzen ari direlako tresna bezala autokontsumo kolektibo bat sustatzeko. Eta orduan hori haunitzen hasten da. Eta jendeak uste du energia komunitatea sortzea dela plaka gihartzea. Eta, eta hori ez da, azkenean energia komunitate bat izan da. Proiektu bat epelu zerako, eta izan da bertan gauza askoz gehiago egiteko. Zeba, autokontsumo kolektibo bat egiteko ez da beharrezkoa, komunitate bat eta kooperatiba bat sortzea. Osea, izan barra da, eh, helburu asko zanitzago eta zabalago bat izan behar duen entitate bat. Eta hemen guri gustatzen zaigu pues jendeak bisualizatzeko beintzat aipatu ze gauza ikusten dugu guk eta uste dugun egiten aldirela komunitate baten barren. Eh, bueno, le misiko dago fotovoltaikoa, solastuarena, eh autokontsumoa, zergatik da hain eta tain erabilia. Ba, delako instalazio bat e, ba, ekonomikoki nahiko bideragarria, eramangarria eta eh zera legeari dagokionez ere bai epe ezain duzean ba, legalizatu daitekena eta martxan jarri daitekena. Horregatik bai dutzen zaigu dela tresna hon bat asteko. E, baina bueno, ez, litzateke horretan gelditu behar edo ez du zentzu handirik horretan gelditzea bakarrik. E, hidroelektrikoak. Hau, bueno, inbertsio maila handiago bat eskatzen du, e, ez da hain proiektu epe motzerakoa izaten al, Baina egia da guk gaur egun e, gure inguruan baditugula errekurtso hidriko honitz, baudela zona honitz non zentral hidroelektrikoak bat zeuden, utzita daude, abandonatuta daude eta izan daiteke aukera mini zentral hidroelektrikoiek berreskuratzeko, adibidez, inbertso bai handi bat suposatzen duen harren, ba bueno, ba, igual energia komunitate bat asten aldena da horri buruzko azterketa bat egiten, ez dakit. Adibidez, ez? Eh, termikoa, ba, bueno, pues, krisak solastu dugu pixkot sare kolektiboi buruz eta da, e, zera e, gure e, erabilera e, energia termikoaren inguruan ba, agitza handia da, ez, ez zingara bakarrikan elektrizidadaren erabileran gelditu, orduan onari buruzko alternatibak ez eta bilatzeko ere aukerak egon behar dire. Adibidez, eh, hemen gure guren guran badaude leku honitz non eh, eh, biomasa kudeatzeko aukera existitzen den eta ez da egiten, ba ez dagolako errekursorik edo ez, edo ez dakigulako edo ez garelako ados jartzen. Orduan, ba hori ere izaten alda, eh, energia komunitate baten barrenean kudeatu daitekeen zerbait. Eh, mugikortasun jasangarria. Ikusi dugu Krisen aurkezpenan ere gai zenbateko gastua eh, suposatzen duen honek eta hemen aldaketa bat eman behar da ez epe luzera, ez gaude honetarako ere, baina bueno, eztabaidak hasteko garaia bai bada. Ezin gara galditu bakarrekan, e, eh, autoelektrikoan hasi behar gara begitzen soluzio kolektibo batzuk, errekarra puntu kolektiboak, kotxa partekatu edo ez dakit, edo eh, sortu aplikazio bat non eh, herri txiki eta gizabaletan, adibidez, e, elkartu gaitezken modu batera edo koordinatu gaitezken bakotxa partekatzeko. Ez dakit, horrelako soluzio simplifikatuak ere bai izate aldute eragina eta egoten aldireko katu energia komunitate bat marren. Eta azkenik, alkularitza eta formakuntza. Ba, bueno, erran dugun bezala, gure kontsumoa murriztea da behar bat, eta eta honitzetan ba uste baino gauza sinpleagoekin ba e, gauzak bueno kontsumo hauek honiz jaisten aldire. Orduan aholkularitza zerbitzu bat jartzea kooperatiba baten barrenean e, zera bazkideak beraien fakturakin joan edo edo eskaerak zuzenak egin da ba e, soluzio bat ematen albaldin badiogu ba izaten alda ere bai alternatiba bat agitz bideragarria kontzate baten barren. Eh, bai. Eh, bueno, hemen utasten ari da zer den, ez? Baino Eh, tabernan, eh, kafe bat hartzen edo pote bat hartzen, adierazten dezu kuadrilari zer nundik etorri da invento hau, zertarak, zertarako etorri da, nundik etorri da, eh, zergatik orain, zer esan oso? Aregi jo, aregi jo, nire gauzun, eh, mobita berbera ikin. Guazen montatzea zure, bueno, nire hau egia da e, eh, montatzen dut, kolektibo bat, amar pertsonetakoa, oso ondo erabilea dugu, pipa, eta montatzen dugu kooperatiba. E, eh, Eztena tokia, hemen dik, oso ondo baldin badi joa, kooperatiba, eta oso montatzen baldin badugu, hemen dik bosturtera zertan gaude. Kooperatiba hori zertan dago. Aurko lan itza, zer, desde logo, bueno, termikoa eta elektrikoa, desde, kitamo, desake, no? E, eh, Bogotatzen da, autoelektriko karga, Eh, eta nun daude elektrikoak nun daude bueno por, ahora nada fotovoltaikoak eh, sea eh, jartzia jode una batalla con los vecinos con cada vecindad eta gainera hortarako la comunidad energética tampoco cada vecindad tendrá su pelea particular Orduan, hombre, aurkularitza eta formakuntza oso ondiru zait, baina hortarako kooperatiba bat ez ez behar. Osea, behar talde taldetxo bat, e, bueno, ba, diru laguntzak eskatzen du, non baitetik eta bestetik, eta, bueno, ba, bulegotxo bat jartzian, eh, aztean behin. Dutako, nun elditu da, komunidad energetiko importante hori? E, ez Berez kontzeptu hau Europa batasunak zuzentarau batzuk definitu zitun eta hortik etorri da. Europa Europak baten du, transizio energetikoa emateko figura berri batzuk sortu behar ditugula eta kontzeptu hori ba, batetik eh, energia, erritarren energia komunitateak eta beste bat da berriztagarrien energia komunitateak, bi bereizketa egiten ditu. Hori da, Europak esaten duna eta berez Espainiak bere legeditan transposizioa inbertzuna. Oain dikan nago pixka hori. Orduan, zein du jendea? Europak diona ikusi, diru laguntzak ikusi ditu, eta rosan du, bueno, pues hemen gure komunitateak montatuko ditugu, baina pixka zea hortan. Eh, Ah, bai. Eta orduan, e, zer batik ba ez dakit, baina ibilbidea hori izan da. Eta lehenengo argudioa izan da. Trantxizio hori eman nahi balen badegu, kolektiboki eta parte hartzan le ezberdin horiekin. Bai, tokiko entitatiak, udaldak, enpresak, norbanakoak. Ze gu gure etxean izan daunakin ez da nahikoa. Osa, pixkat nik hola interpretatzen dut nola etorri den guzti hori. Sí, tampoco es que ha sido una idea feliz sacada de la nada en Europa. Ha venido desde, también desde RESCOP, que es la Federación de las Cooperativas Energéticas. Y el concepto es para que esa transición no sea no esté en manos de los ciberdrolas de, siempre, pero que realmente se vertebre hasta y que todo el mundo pueda participar y, tomar parte de la decisión y y eso, ser parte de esa transición y que la aceptación sea mayor. Y por eso se ha creado esa posibilidad. Nadie dice que todos tenemos que estar en una comunidad energética. Y por supuesto, yo entiendo también, dice, ¿para, ¿para qué todo eso? Pues ahí la creatividad al poder también, no está limitado ahí, ¿no? y Goyener de por sí ya es una comunidad energética a otro nivel, pero eso, la idea es vertebrarlo más a, escala local. Piskat Fernando hori eta piskat baita ere, hemen eh, berririk, eh, piskat komentatu duena ari da, esango nuke zer baten. Egin gara, oza, prozesu batian lehenengo gauza egin da gana identifikatzea, balin badako hau zederik. Oza, badako hau zer egiteko eh, fundamentoki, bestela, aparte, hobeto gotia belarriak ondo irekita, eta prest, eta beste mugitzen da, eta momentu batean esateko, eh, orain izan daiteke. E, bigarrena, e, jarri dezute adibidea bintxe bertan, ez da, e, bidez, ba, fotovoltaiko eta bizilagun ez dakize, klar, zer gertatzen da. balinbagoaz bagoaz, e, ataritik atarira, zer gertatzen da. Adios, osea, e, tolate, zin dezu. Baina zer gertatzen da, haien zure atarian bi daudela, ondokoan daude beste hiru. Best, e, handikan egun metrotara beste hiru bat. Eta oskazutela nola baita, e, kezka bertinak eta hola, orduan ja sortzen ari da. Ze gertatzen zaigu, agian falta zaigula identifikatzea nun zetokin zerbait egin. Bai? Baino balin bazaudetea batzuk ja soaz beste atalera satia. Ba bueno, e, egian goazen Francisco Tarrengana itzeitia ta teiatuan ipiniko tegu plaka, pues ya está. Esate baterako, eh, izan diteke, e, eh, beste leku batian eta eta bar. Baino modu hortan zuhun egin dezakezu zerbait, bestela beste modu batean ezin izango zenula. Bai? Osa, energia komunitak albidetzen dizula, egitea, nola bai, e, eh, kanal, oiko kanalen ezin izango zenula nola bai, egin. Eta agian, hortikan abiatuta eta esan dezakezu, jo, bitu, nire dakata hau, eta dago nago, egin dugu proiektu hau, eta hori, agian, hortikan kan, azten dati atzen, eta batzuk esaten, eta bain zerratik ez dago ere, ere egiten, ez da? Zeren, agian, kontrako bidea, agian, ez daukagu, marcha, continuo baina era bat ados, osea, identifikatu behar, hemen e, eh, menua hau jartzen degunen, ze gertatzen da, oaintxe bertan energi komunitatei buruz hitz egiten ari denean ikusten dugu goikoa lehenengo atala eta besterik ez. Eta egia da, claro, eh amarako edo biako edo donostiko bezalako oso zaila da hidroelektrikoa iguzi. Ja, bueno, ojo, e, hor gulian baditugu depositu eta hola, <laughs> e, eta... Baina, bueno, e, baiz ez da, termikoari buruz, izaten ari garenen egin daitekeela zerbait, zateo, bai, nola baloratzen ari gara, bueno, egon daiteke, jo, berdegu sostengu bat, egiteko hemen zerbait, ez bakarrik e, e, atari hauetan, baizik eta behar berdina daukagu, birgaitzaiteko edo zer, amar, amabi atarien eta zergatik ez dugu zerbait, eman komunen. Eta energia komunitate bat eratuko balin bagenu lagunduko digu zerbait hor hor jarri behar dugu pixka. Eta hasiera batean izango da gehiago aztertzea, eratu baino lehen. Mm. Zerbait eratu baino lehen. Baina lehen bizi juntatu bazara, aztertzea eta hori da prozesua. Eta momentu batean zati ez da da, ez da ez da, baina juntatu gara batzuk eta gara plataforma edo nahi deguna, edo kuadrilla da amigos, edo, eh, azken finean, gauzak ustela. dituztela. Importanteago da azken finean zerbait haman eh, aman komunian egitean, naiz eta gero ze forma formala hartzen du baina. Baina, bueno, jakin behar dugu, gaur egun, figura formal honek e, eh, albidietu ditzazkela goz batzuk, esate baterako, pues, diru laguntza jasotzeko, edo beste eh, goz batzuk. Baina bestela, matal moska esakan janazuz, no. Ni ikusten da iritziak besterik eta, eh? baina hirietan bizkal komplikatuagoa dela. E, tokiko handelta komunitateak eratu dira, gipuzkoko beste herri txikitan da eta hor da euskarri gehiago, pues udaletxeak zurekin bat egiten du, edo beste, mm -hmm. daukazu babesa asko handiagoa. Eta hitz da asko dela. Azte zure hau zoan, zure bizi lagunekin, nik prozesua dela, bastante luzeagoa eta exigitzen dizula esportu askotan diagoa. Bai, eta ez... Ba, bai. bai, bai, bai. bai, eh? Bai, bai, bai, bai. bai. Bueno, bueno, jariko zizun ya un bai. da, txiki. Bai, bueno, da, bera, herria hundi. Bai, hori, pertsonak, eh, inguruko guztiak mobilizatu dituzte, eta nuen, gukiko prozesua, pipa, pipa, Bai, da posible dela, argi dago, eh? Baina, hori ikusten dut hori, komplikazio txiki bat gehiago, beste. Ba, niretzako, bueno, nahikoa dos eh, erraten, erran dituzuten goza desberdin joan Osa, niretzako eh, ebeka bat eratzea da kriston pausua eta eta eta baditu bere zaitasunak eta ez bakarrikan sortzea gero ere horrek eh, epe, epe luzera ere bai mantentzea, ez? Orduan, pues izan behar du, eratzea, horregatik erraten un pues, instalazio fotovoltaiko montatzeko, pues igual ez du, ez du, ez zertako montatu behar hortan gelitu behar baldin mazara, ez? E, eta, eta nik uste dut ere bai, oza, garrantzia eman behar zaidola, ebeka, e, eh, oza, pixko terran ez? lekuan sortzen den EBK horrek emangoizkiola erantzuan erantzunak tokiko e, beharrei, ez? Eta hori igual da azpimarratzeko. Eta hiri bateko beharrak ez dute zer ikusirik bateko beharrekin eta baliabideekin, eh? Ez zugarratu duzuna e, udaletxearen laguntza izatea udaletxak bere teiatuak, oso, erekin buriko enteiatuak guztea e, instalazioak egiteko, ba, ba bira, bira ze bentaja, ez? Ba, donosti batin hori hori ez da bai, aukera ba, hain balia garria. Eta, ez? Bueno, zakit, nik kasu bat ezagutzen da horrela. Bai, bueno, eh, ezakit, bai, egia da guk e, eramaten ditugun prozesu guztietan udaletxea ez dagoela, eh? Eta, eta antzinera joaten direla, baina, bueno, egia da, pues, denetan eske agitz kasuistika desberdinak ikuste ditugu ja bakarrik goien erretik, eh, laguntzeko prozesu hoietan. Osea, daire gauza batzuk agitz erres bideratu direnak, ba daire gauza batzuk ataskatu direnak gonitz, ta daire bertsa batzuk, pues bueno, ez dakit, osea, <clears throat> desberdina da eta oztopoak ere bai nahiko desberdinak dire lekuaren arabera. Orduan nik pixkot, e, osea, azimarratuko nuke hori, osea, ez dugu hartu har ariketa harin bat bezala eta nahi dugu komunitate bat sortu ja eta proiektu bat egin, ez, eske hori ez da kontzeptu, Osea, konzeptua, guazen sortzera tresna bat, e, konfiguratzera tresna bat, balioko digula zera gauzak egiteko, eta ezak zein diren gauza guzti horiek, baina bueno, guazen plantetzera lehen biak eta, eta hausnartzera ja nahi dugun jarraitzen eman duneri, ikusteko zentua badun edo ez horrela konzerba demontatzea. Baina diskurso horrekin ez duzu eh, biltzen hiru hiru ere, zea, lagune. Oazen montatzea zeo zer, epeluzera, ez dakitzen montatzeko. Osea, mm, <laughs> diskutxorrekin, bago, ni tres vecinos, osea... Pues ez dakit, ebe kabatzu e- sortu dire? Bai, baina, bai, ni bintzat... Egin behar da lehenengo tozoa, ez? Zan, eh. jende bat, konbezitzeko taberna batean eh, a, partir de los 5 años. Baina ilusio bat, ekin, bai. non dago gure ilusioa? Kris, a aspiramos eh, hemen dikiru bost urtera? Tendrás que tener una ilusión. Ba, no, para hacer cosas a largo plazo. No. Shh, ¿qué? Eta nik uste ere du dago, dela, ez honet, eh, nik uste esan dula, eh, baldek, zera, aktore desberdinak, ik, aktore bezala zehatzea, ba, ez galatzea, garatzea, ez iberdrolaren edo ez beste, oiko aktoren zehatzea. zera, Men de egot, ea, beti egon gaiz, en fin, e, baina, eh. nik ez da, e, zuk, e, noa, e, ondoren, e, zerbait gehiago esango dezun, e, komunitate energetikoa de buruz, alegia, ereduak, zatik, egia da, e, gipuzkoa da, or, orain, garatzen, ari den eredua, e, krisaik esan duenarekin, ezer e, gutxi, e, ezer ikusi gutxi dauka ezta, e, eh, zeakin, zeken aktorea hor da, osea, aktorea da Petronor. E, eta horrek e, ez uste, zera, ez dula, e, zuk esan dezuna, garatzeko, komunitate lokalak, e, babesteko, eta ez, hor ez, ez daukate, berez, e, zera, osea, e, nola, e, zera, e, pobrezia energetikoa edo jasaten dutenak eta ezin dute apuntatu, ez en, bueno, orain igual eh, agian bai, baina. Eh, zan nahi dut, ereduak ere, desberdina daude, zu esaten nahi zera eredu. Fin, benetazkoa izan beharko lukena, baina baita ere eta nahi dut ere beharko zela, orain garatzen nahi dian, hainbat eh, komunitate, entre comillas, energetikoak eredu hortatik ganez gutxi. Eh, bai. Eh, bai. bai. Eta foru aldundiak diru laguntza bat ematen du eta ez ditu postu gareko izu instalazioa egin horra arduratzen da eta horrez dago izanera sozial hori. Jendea gaina gogoan ikusten izango duela, eh. Baina arduratzen dagoetik eta... No, no, hori kao, diputazioa okain arritik iguztietan, ja, eh, bideratu ditu, diru laguntzak, erretik iguztiak, eh, <laughs> gratis total, e, da, zein gozua puntatu. Egia da, baita ere, ba, bueno, bosturteko, bosturtean, erretik iguzti horietan, e, bueno, ba, berriz, e, buertatuko dala jabetza udaletxeara, eta hor duen agiar, ez dakiz, bosturte horiek, igual, baita ere, e, zakit, preparatu edo fin, juilu eh, eh, da atiteko e, e, zartu gazo da. E, eh, etorriko bat, izabatu, kontaiko, bueno, energia komunitate horiek, e, udaletzearen karogu gendituko direna, ba, bueno, mm. ordu lako, en fin, plan bat egual pentsatu da eukio dako horren duke, fin, komunitate energia egiteko. Hor, askotan esaten dugu du, etorreko momentua, gero gana, gero gure gana joko dutena, zaten rekogendo kadaberez, <laughs> zantik eta askotan, eta bazkide asko esan dugu, joe, eh, Baikit baekit hau ez dala nahiko nuken eredua, baina herri hau bakarri bai. dago, nik bai. energia berriztagarri autokontsumitu nahi, eta zer ingo dut. Eta gu hor zaiatzen esplikatzen, babitu, gure ikuspegia auta hau da, zu parte hartzeko aukera kasu, eta saiatu benetan, botere hori bazki den gana bideratzen, edo pixkat ikusten zu, hau edo kritiko izan barrutik, baina, bueno, finean, e, energia berriztagarrien sustapena da oinarrian, hori, bueno, nik modelo hori ere, gerora, <laughs> igual, bide zuzenagotik eh, eramateko aukera hongo da. Noiz, ez dakit, eta lekuan leku, Ba, ikusiko da. Baina bai ja, lehenengo udal batzuk etorri dira gure gana, e, tek hortan, baina ja, e, ez indutelako kontaktatu, hori kudeatu dunaki, aldaketak inberdi eta udala bera, eh, esan ez, jode. Ba, hemen ja zerbait badago, eh. Horo bueno. Horo bueno. Horo bueno. Horo bueno. Horo errealitate guzti honen inguruan badago puntu bat eh, eta nik uste baita ere eh aquí de copio a Cris, una cosa que dijo hace unos años, ni se acordará, eh, topaketa baten e, komentatzen e, hau martxan jartzeko garaian e, askotan prozesukak edo estabeak ez ditugu kontutan hartzen benetazko pertsonen benetazko beharrak hitz egiten ari gara gauzetaz, eta ez dakigu benetan diran ditugun beharrak. Bai, izan ere, e, planteatzen den energia komunitatea da aurrezpenak lortzeko zuen energia fakturan. Zorretu hori da abandei bat. Baina, da benetan behar bat, eta hor dut, hor aldatzen dukia bat. Zerbait, eh, egituratzeko garaian, esatia, goiener sortzen danean, esaten da, ah, ikusten dugu behar bat eta bultzatzen duzu. Behar hori asetzeko jartzen dituzu, eta karo, e, eh, zure perspektiba aldatzen du pila bat, esatia, guk zer behar dugu, karo, esaten bari badugu, guk ez daukagu energiaren beharrik zeren beti ematen diogu motoriari eta argin beharra bat pues, ez daukagu nola kezka oso sakon bat horren inguruan. Baina hor dago asuntoa, nun dago beharra, benetazko beharra, ezta? Nun, nun, nun ikusten dugu kezka, zerbait egiteko, elkarrekin egiteko, egingo dugu bidea. Eta askotan, pues, ez dugu. Osea, e, hor tabernako elkarrizketa horietan, nun da, osati, izan beharko zen, nun daukagu beharra, zerbait elkarrekin egiteko. Eta hor kostatzen zegu, zeren batzuk, haien erabakiko dute, guazen zerbait montatzea, eta joango gara patxaraz, nahiz eta proiekturik ez izan. Bueno, zilegia. Beste batzuk esango dute, guazen proiektu bat identifikatzea, identifikatu daukagunean zerbait osatuko dugu. Bai? Baina, e, eh, badaukago zerbait oso tangible eta potentia gero, ba, bai mobilizatzeko. beste bestela, pues, da superetero, bai, gure beharra zentzu diren. Eta hori, oza, bizitatu ditugu energia komunitate askotan eta hola, honi buruz hitz egiten dugunean, pasada bada, ze desberdinitasun dago leku batetik bestia, e, eh, percepzio hortan, e, beharren percepziotetik herri honetan, esaten dute, etxeak benotzeko beharra. Zerratik, mendialdeko eh, herri badelako, eta oso hortza, eta sistema berotzeko etxe etxa hundiak, eta dana dago, e, bueno, pues, oinarrituta, edo egurren, edo polakoa. Claro, hori hemen amaren ez da, ez ikusi, beharrak ez berdinak, ja. Horren, askotan ez, dugu, egosnak hori egiten, sakon bat egiten, ez da gure beharra. Claro, zeren bestela gero kostatzen zego reforma batean hotzi. Ni bueno, ba, fiska bai. ba, <coughs> geofilosofiko, eh, barkatu, baina ikusten dela leku askotan errepikatzen dela behin eta berriro eta hortik anabetzen denean jendea mobil, mobilizatzen da, mugitzen da. Eta bakoitzak jakin modu zintzen diren bere beharrak. Eta, y nahiete no serán las mismas que los de Yo dije todo eso. No. <laughs> dijiste, que el movimiento de Mondragón hoy día no se podría repetir ni de, coña porque no estábamos en las mismas circunstancias. Y, pretendiendo renovar el de Mondragón, ¿vale? En todo ese proceso de reflexión, decías, pero ¿cómo vamos a renovar si ahora la gente está acomodada y está tranquila y mm. tiene todo el futuro laboral? colocadísima y, y tal, ¿no? Pero bueno, o sea, el, el, el era 4 o 5 años que estuvimos ahí colocados. Sí, sí, sí. ¿Quieres que estaba <laughs> Bueno, <laughs> eh... ¿Qué tal os quieras ese centro? ¿Qué tal os Hemen, e, hau, bueno, hemen pixko bat, e, da, zaltzea, bueno, pues hori, aipatu duzuna, ez? Badire modelu desberdinak, hor barna, gu, goienarren, hau, da, gure ustez, e, komunitate energetikoa jarraitu, jarraitu beharko luken e, eh, prozesua sortzeko, ez? Eta, bueno, guk laguntzen dugun udaletan komunitate energetikoak eratzen, hau da jarraitzen dugun gida bezala, bale? E, eh, hemen, lehenbiziko, e, interesak izatea eta erritarak, erritarak erakartzea. Hemen guk normalean egiten duguna da, behintzat, hitzaldi batzuk, irekiak proposatu jendiari izan daitezke gauza ezberdinak. E, e, zara, izaten alda faktura eta hierba, izaten alda energia berrizagarri zagarra hitzaldi bat fijo, eta ikusi pixko bat, oza, jarri horri bat, izena eman, norek zita interesan, norek ez, ikusteko, hemen merezi duen prozesu bat hartzea, edo ez, agertzen badire lau itzaldietara, oza, non dago hemen, ez dago deus ez, hemen, hemen deusaz azteko, ez, hori bai, Eh, erratzen dugula, esan dela, ez inbertzekoa. Piskot e, eh, kokatzeko eta ikusteko jen, badain jendia doez, zerbait azteko. Prestatzea, bale, hemen ja, e, ikusten dugu badago badagoela jende kopuru bat, nahi duna, hasi, e, talde motor bezala e, lanean edo prozesu honetan, ba, duguna da, e, pilula batzuk prestatu eta pilula horietan, bo, solasten gara, gauza ezberdin eta solasten gara, e, arlo, ebeko administratibo juridikoari buruz, solasten gara arlo teknikoari buruz, solasten gara arlo sozialari buruz, eta joaten gara pixko jendia informatzen eh, kooperatiba honen, bueno, kooperatiba, entitate honek izango duen logikari buruz. Zeba, zeba, ez dugu zertan jakin, oza, ez dugu zertan jakin haunitz energia buruz, ez dugu zertan jakin haunitz kooperatiba formatuari buruz, eta bueno, minimo batzuk behar dituzu, jakiteko non sartuko zaren, olako zerbait planteatzen bali maduzu. E, eta, bueno, hau, prestatzea hau joango litzateke pixkot, ebeka sortzeakin, jarritu gor bi fletxita, zeba ikusten dugu gadera egitz e, e, elkar lotuta bat abertzeakin. Osea, joaten garen bitartean informazioa ematen, saiatzen gara ja, e, parte hartzaile hauek kokatzen, ez? Azken hemen, pixkot, modua pasibotik, modu aktibora, hasi bardu parte hartzen jendik, orduan, e, biskot dinamizazioekin saiatzen gara, bat aldetxoak sortzen ez, nor ikusten da gehiago, e, ba, kooperatiba sort, e, entitate juridiko hori sortzeko prozesuan parte hartzen, nor ikusten da gehiago, e, e, garatzen ditugun lehen proiektu horiek definitzen, eta nor ikusten da gehiago, ba, komunikazio lanetan, ez, ba, e, nola konfiguratuko dugu kanpaina, e, hau jaten balima da holako gauzak. Orduan, pues gara pizkot nasten. E, eh, informazioa eman, baina baite e, ariketak, pues jendia astekoia e, eh, bere leku hartzen eta poliki poliki teorian hemen bilatzen duguna da. Eh, goiener, eh, ba, pixkot bideratzaile bezala garrantzia galtzen joatia eta bertan dauden herritarrak polik-polik joatea alduntzen, ikusten, e, ba, pos, beraiek egidaritza hartzen astea bileretan, ez dakize, orduan, bilatzen dena da, pos, e, joku aldaketa hori, ez, bale, batzuk indarra galtzen eta bertziak indarra hartzen. Eta prozesu honen bukaeran, prozesu antzinera egiten baldin bada, eta ikuste baldin bada, badagola funtsa zerbait egiteko, e, orduan e, izaten da, e, ba, bueno, pos, kooperatiba hori eratzeko prozesu legala egiten hasten da, bilatzen da e, egitea aurkezpen publiko bat, bidatzen da jendia e, ba, bueno, pues, aurkezteko zer den prestatu dena prozesu horretan, eta pues, saiatzen da pues, lebenbiziko proiektu bat behintzat aurkezten, pues, jendia erakartzeko eta bazkidetzak lortzen azteko. Orduan, pues, pixkot guk hori da ikusten dugun, hori da pixkot ikusten dugun prozesua, eta ikusten duguna da, ikusten dut, dela sei hilabete urtebete barrenean e, den prozesu bat gure esperientziaren arabera. Eta, bueno, pues, daude, egon dire esperientziatuk, erakutsi dutena, pues, ez dela montatu kooperatiba, eta bai, bertze esperientzia honi zidan, kooperatiba eratu da, eta... Eta, eta proiektu sustatu ditu? udaletxe etorri dira? udaletxea, baina izan dire batzutan herritarrak. Bai, e, osa, egon da pixko bat denetatik. Zukaratu duzu bezala, udaletxeak sustatzea, da kristolaguntza osea, itzaleak antolatzen ditu dalak, e, eh, eta gero, bueno, pues hori, azken hartzen bali badu pixko bat testigua, ez da interesgarri izate sobera protagonista, ez? Azken gero, bilatzen dena denek, e, pues hori, bazkide bat bozka bat, eta den, osea, ez da izango kooperatibaren figura, osea, ez, ez da hori helburua ez, baino, Baina, ez ba, dut bi aldeak, eh? Laguntzen dut. Laguntzen dut, laguntzen dut, igual komunitate bat emarroa, segun zeudaletxean zureago, igual, ez dut zuberarekin komunitate hori edo zain eroso sentitu kontak eh? Bueno, normalan komentat, oza, sea, udatxe sartzen bali ma ere badu, zak, bai, bai, kasuan kasu, bal, baloratu da. Ba, bueno, guk, pixkot, hau da, e, guk mm, bultatzen duguna, oza, sea, horrela, bideratzea komentate baten sorrera. Eta... daukagu eh, web baten dago baita egin da bat deskargatu daitekeela prozesu guztien inguruen nola egin daiteke nola mm. nola arte hartze ikuspegitik ez du, ez du sakontzen atal teknikotan, baina bai parte hartze ze gauza kontutan euki, eta hola, eta dago irekilean, eh, egin denun eru jarrekin, onarritu baita ere egin dako, prozesu desberdin dut, edo zinek, Bai, bueno, eta nire aletik, ba, pixkoet hori zen azaldu nahi nuena, bukatu dut, hemen, bueno, bat ze udalekin eraman ditugun prozesuak antzinera, udaletxe hau parte hartu dugu prozesu hauetan, eta bueno, pues dito ze kooperatiba sortu diren, bueno, ostea nola, e, prozesu hauetako hau izan zinera joan dire. Bai. Eta mm Galdera gehiok, komentario, debate gehiok. rekomendatan autotik badazpada ez ziurtatzeko Asiran, e, lehenengo zati zenean erabiltzailea esaten zenuenean erabiltzailea izan daiteke familia bat edo eh, portaleko argiak edo ez esan dezunean hornidura puntua kontsuma bai bai bai bai bai bai bai da azken da kupsa osea erabiltzailea da bai Sí, um, hablando de, también de autoconsumo colectivo, hasta ahora solo has hablado de una única instalación, pero entiendo que se puede hacer con diferentes instalaciones. Si se coloca uno en un edificio, un bloque de viviendas y otro en un colegio, y que se puede considerar como un único sistema o no, o entonces tienes que hacer una comunidad energética para... Porque está claro que autoconsumo no necesita comunidad energética, ni comunidad energética tiene que hacer autoconsumo. Esas son cosas diferentes, se pueden combinar, pero no, no hay necesidad. Pero eso, si tienes ya diferentes plantas, ¿se puede hacer también a, través de un acuerdo de autoconsumo colectivo o se complica más? Eh, en teoría sí. O sea, eh, la guía del autoconsumo dice que se pueden hacer lo que se llaman instalaciones agrupadas, que son eh, ubicaciones diferentes para instalaciones con una lista de usuarios y que bueno pues se fusione ¿no? tanto la generación como el consumo como al final el reparto es virtual se puede hacer. ¿Qué pasa? Que eh, ni la CNMC ni, ni la distribuidora en este momento están preparadas para que eso funcione. Nosotros tenemos casos en, en Goyener con ayuntamientos que hemos, o sea, nos hemos tirado a la piscina y hemos hecho eh, eh, este tipo de cosas. Total, que a la hora de legalizar y poner en marcha el autoconsumo hemos tenido que dar marcha atrás y hemos tenido que legalizar dos instalaciones independientes y dividir los consumidores en dos. Entonces, se va a tener que poder hacer, porque, porque sí, porque eso, o sea, lo, están empujando, pero a día de hoy todavía no, no se si es posible. Si lo consideras dos instalaciones aparte, cada uno con su grupo de consumidores, generas más excedentes. Claro, la eficiencia no es la misma. El excedente que genera este, a lo mejor lo pueden aprovechar estos y al revés, Y... lo mismo pasa con eh, tener de, eh, que un único punto de suministro tenga más de una instalación de generación. Eso pasa lo mismo, o sea, en realidad mm, eh, la, guía del autoconsumo dice que se puede hacer, pero nosotros cuando nos hemos puesto a legalizar eso y activar el autoconsumo, pasa lo mismo no, no terminamos de desbloquearlo, pues porque no están preparados para gestionar eso tampoco. Entonces se va a tener que poder hacer igual, pero todavía vemos que en la práctica no se puede. ¿Se podría, podría hacer a través del monedero virtual o podría hacer a través del Pero claro, pierdes mucho, ya no es autoconsumo, ya, estamos hablando de la gestión de excedentes. algo económico, ya es, a través de, facturas, no, no es el mismo beneficio. A ver, bueno, o sea, es una alternativa, pero no es tan eficiente ni, ¿no? O sea, no, no tiene el mismo fin. No, claro, porque vas a través de, del precio de excedentes siempre, y eso no es lo mismo que autoconsumo directamente. Eso Eso, ba, eni, eh, bueno, ni jarraitu creo que con el debate de las comunidades hasta, hasta la madrugada, baina gero, ei, bai, bazkaldo goda, eh. gero. Bi, autokonsumo buruz, bi galdera. Bai. Bata da, eh, bi kilometro hiek, dia, bi, bi, bi kilometro de cable, no, no, no, o sobre plano? Sobre plano. Sobre plano. Bai. Yo voy directo, pim pam, y el barrio iría entero. Entero, bai, bai, bai. No es cable, vale. Eta bestia, eh, goien erdin hasi ginen ean, e, eh, eh, instalazioa montatzen ikastolatan, gure eredua zan, alik eta terraza handiena hartu, naiz eta efikazez izan eh, rentabilidade puntu aldetik. Osea, guk prioritatzen genuen e, hartzia, ekoiztea alik eta gehien. Bai. Naiz eta, bueno, ba, batzutan gelditzen zen, gehiegi, e, eh, oza, soberikina gehiegi zeudela. Bai, baina, eh, modelo... Lehen justo esan Hori da, karo, modelo horri da bere esia zeba, zeba, guk e, excedente hori bideratzen dugu goien errera, merkaturatzaiera. Orduan interesatzen zaigu. Ez da, berdin, oza, nik eite bali modot instalazio bat nire bizilagunek, ni ez naiz merkaturatzaia. Orduan, excedentea joan bar da, a la distribuidora y a la comercializadora de turno. Bai, baina azkenean e, Nafarko pesortzen zituen, zituen instalazio excedentea bideratzen zen goienerrera eta bideratzen zen goienerren bazkidetzatara eta esa energia de menos que tenemos que comprar en el mercado eléctrico bai? horregatik zen interesgarria horregatik da interesgarria izan daiteke aukera bat egitea horren inguruan eta ez dugu asko sakundu zerbait mistoa e, kolektibo baten e, segun ba, alik eta ondilean egin e, agian azera baten soberakinak izan ditezkeen bai, zarela botatzea eta eskompensatzea jolako modun eta satia bai, baina zein ekartuko ditau, horien errek bai, eta zure komunitatea handitzen dut joan inia autokontsumo kuota igo daiteke ordon, agian hor nolabekos eh, lantu daitezke egia da, egun kilobatiotako gero <clears throat> daukago beste realitatea. Askotan ikusten dugu azaleran egun, egun jarri ditzazkegula eta badakigu ezin dela. Ezin, ezin dela, vale? Bai. ez dizutela uste. Osa, iberdarla berak esate dizu, karri ontatikan ezin dia ba, berrogei baino gehiago pasa. Abai. Ah, Ordu, azalerak bai aldi dizu, baino e, banatzaileak ez dituzte. Ah. Orduan, ja, te quedas en un autoconsumo puro duro eh, eraginkorra ongo aprobetsatuta galderako 40 kg bate hoiek, 100 bate baino, bai? 100 kg bate baita ere ondo aprobetsatuko tean jende gilaboratza delako, baino kasuetan gero horrekin jolastu eta da. Askotan ez da esaten. Eta holako krisek eh, aurkeztu ditun holako ikasketa dizendo, eh, potencial solar del barrio de Amara eta, eh, o sea, Bai, bai. Gazabala azaleretan razón, claro. Bai, bai. Zuk aprobetsatzen dezu el cable del consumo. en finean, autokontsumo egiten danen, e, eh, bertido egiten denean, juten da beste norabidean. No, hombre, hor politika batean, ez da. Osea, ez zailo interesatzen eh, zera, esan ere, kapazitate handi goa jartzea, ez zuzen, ez eh, instalazioak edo galatzeko. Bai. Eh, tokiko transformadorea, azpi estazio... Osa, kaso hau nintzetan, horren egokitzapena eginta, e, eh, osa, bai egiten aldire gauzak, ze pasatzen da, pues, egun eta zein den inbertsioa, inbertsioa ez duiten distribuidorak, inbertsioa bai. emara zuzuk, distribuidora antzat izateko. Osea, que batzutan, osea, ez da ezin dela egin, baina batzutan suposatzen dizun sobrekoste hori erraten zu, uf, eske, bai, eske, bai. interesatzen. Hori da, Hernani hori gastatu zaigu. Hernani uste ez dakit ia egun bat horrik eh, ikusita zeuden eta esaten zuten, mm, bueno, bai, baino konektatu beharko da beste puntu batera. Eta orduan egin pasatu zuten proiektu bat eh, botatzeko eh, zeharkatzen, pues zubipe futbol zelaia, e, eh, glasbiaz del tren, eramateko karabeleaino, eta, claro, zuk egin behar dezu, zanja, zakizer, eta behin egita dagonean, hori ja pasatzen da, es una expropiación en toda regla, zuk horrentzen dezu, zeren zuk esaten dezu, hori da, ba, hemen dilla nahi bali badezu etxe bat ereki, eta esatia da, nire zuela gardin bat bale, botaztu kablia, hemen ez da botatzen dezunean, gero aile kuidatzen dute baina zu ordaintzen duzu. Orduan, klar, horrekin jorraztu behar da. Eta hori, askotan eta hainbeak ikasketetan eta hola, ez da izaten. Ez, behitu teriatuetan zerako almena dauka, un potentziala ez da gizari, ja, ja, ja. Oain, ikusiko zu, bueltat horriko zaitu. Eta, eh, muga horiek, eh, baditu eta horrekin jorraztu. Horregatik oso garrantzen dira kala zerizek esan duna. Instalazioan anitzetatik hartzearen e, aukera hori eta eukitzea, ez basa, energia komunitatek albidetu, albidetu ez dakio, ez, da, ez geratzea bakarrik eh, proiektu bakar eh, batekin. Baina, bueno, bertan eguztet, CNMZ-ek jasota zitula eh, gutxi gara beraz, gara izako batzen, ire, irureun oztop, oztopo, oztopo, eh, jartzen direla autokonsumoa garatzeko. Eh, eta irure hon irure bat eta hainoak esan ditun esak, pare bat baino eske daude eske la leche eta eh, pasatzen da, joder, eske eta askotan administratiboak edo dituztela guneratu lege diak esaten du egin behar dezula gero reguladore ez aplikatzen dira, hori da, dira aplikatzen bueno, vale, gure un bat emanatzea edo de baina esan ere potente marco zutela. Osea, zin, ez ez da, kaina, inokita da. Osea, zagatik interesa dugu dago. Zagatik telako, azken finean hori da, gero demanda gutxitzea, gutxitzen balen ba, ba, pues, bai otro punto dugu ez dugu dago. Baina, bueno, hori ja, jefatu da. Baina, pasara ez da de Danatan da, kagu. Ese oso erabaki korra, ez da. Zerien, hortik gari igual, esan darko genike, eh, igual asibako gendukela e, eh, publifikatzen eh, eta distribuidere eh bueno, guztiak edo behitzat eukitzea, e, bat, zera, 31 eman eukiko behar bat ema dute, nertrolak, bere distribuazioak ez dik sekula garatuko, dirietako e, e, zera, distribuzioa, orduan dik, teorikoki ez da gizem panel eta jarriko dizkie panela ba, alabako batzetan eta eta eta mendietan eta ba. Bueno, asunto o sea, eh, proiektu bakoitzeako eta hola, ba, bueno, hori horri ja, horri propio, hartzea, eta esatia, oso, nune egin daiteakea, jotan, okeiten daun izaten da, bendizi, bale, nintariatu entzasotzen da, hori, baina baita ere begiratzen dugu hori boletin, askotan jasatzen zu, pero boletin engaña. Uh, eh, hasta que no abres el expediente, ez da dituzte erantzun maja sokotzu. Bai. Orduan, karo zaila da, zaila da, ber, zelan hartu behar desu, expediente bat irekitzako, jakiteko, benazken nengo potentzia. Bueno, ikusi behar da, ba, proiektua ez bakarrik, oza, energia komunitatzen kasuan, ez da? Ezin dugu nola bai bakarrik e, murgildu proiektu bakar batera eh, egitea. Eta izan beharko dira, bueno, hau izango da, lehenengoa, bai, zera nabian, aurre desu, duzu, egun bat izango direla eta geratzen zera berrogei. Ostras, pues beste bi lehetokin bilatu beharko ditugu. Eta, eta horren hmm, beste da. Nero bakarek dut egitea, bat egin. <clears throat> Hor, autokonsumoa soilik izango baliz, oza, eraikin, eraikin, bateako izango baliz, arazo hori ez hori izango eh, ez da? Eta esan dezago, ez ez baldin bada go, bai, hori isolatua baldin bada, bai. Zuhari esan zara... Eh, Independiente zara, oza, erran eh, instalazio hori sarearekiko independientea delako, bai. Ez bai. dago lako lotuta, bai, bai. Eta gero, ez zuk, en fin, teorikoki, excedenteak bialtzen dituzun, excedenteak Bueno, está está. Ese tú, ese no ez ez ez da berriz zorro. Urbana ez dago batera hori, ara eta nahiz eta eskerren jarri, ez zure zu, Ari lur ara lurtan digan garaiputa igual eh hiri batean eh zea bat eh igual autokonsumoa, eh aukera real, gehiago izan boditu sketet eta bai. argiago. Bueno, hor azkenin bai, sai, bali oso autokonsumo maiagitza handi bat eh, da azkenin antibertido bali hartzea instalazio horretan eta orduan, o sea, no se en excedentes a la red eta O sea, ez daude mugatua zentzu horretan. Krisek esaten duzuna posibil izango ditzake autokonsumoak. Ez da lehen esan dilo, ez da ez da ez edo ez da gizun bateko eh, konsuma. Baina parte katu baten ja antibertido, oza... Sea, claro, bai, bai, bai. Parte katu ja egiten desu jauzi bat. Bai, oza, sea, kontagaiutik pasatu behar da, eh, oza, sea, kontagaiu bidirekzionan horretik pasatu beharra da energia, gero bertze erabiltzaietara banatu alizateko. Individuaren kasutan hori da ez duzun azertan egin. Osa, azken zuzenean jaten delako zure ah, zure sarera, klaro. Ah, ez, ez parte ez claro. edik kolega, ah, ja, ja, korrekt. Claro. Eh, anetako, beti juten da, kao, beti juten da sarera. Hane batako estadioan, esate baterako, claro. eh, kriston yeah, botxumo yeah. da alkalatzen bat zer, eta egiten da, nena, azta plakak plakatzare ditzazkegu eta badakitu hori momentu batean ezin izango zen la esarera gota baina egizat duzu, ez izango dela hemen konsumitzeko jartzen diogut elgante bertidu, okun badakit ez diola kalterik egingo sareari eta jarri izakezu nahi duzun tamaina bai, horrez dago Eta kasontua da parte kartu nahi duzunean nola bai sarea eta hor ja jartzen dizuten muga eta hor dago ekon, baitaren hori kontrasona hori ikiditu daitekela, bai, e, nola, eskatzen bigarren puntu bat oso ondila egin, eta egitea pues, bigarren puntu bat, baina, klaro, tamaina handitzen danean, ja, zuk baita este jarri batzu beste kontagailua, beste kablea azpiestazioraino edo transformadoreaino, jasatzen gara beste rollo, rollotan. Beste este bat. En los dos ejemplos que has enseñado, creo que la instalación estaba dimensionada así que el 67% de lo general lo autoconsumía, el resto como excedentes. Una manera de aumentar eso es con baterías. Tenemos ejemplos ah, de, personas individuales o colectivos que han instalado baterías. Mm, tenemos, o sea, en instalaciones de autoconsumo tenemos estudios, proyectos, pero la instalación no se ha efectuado. Tenemos algún ejemplo hecho por Goiner en instalaciones individuales con baterías, pero no en colectivos. Los estudios de colectivos que hemos hecho con baterías, eh, al final ahí, a nuestro entender, eh, la inversión, eh, o sea, aumenta más que con una batería habitual, porque al final necesitas un elemento extra que es un gestor energético en cada uno de los, de los contadores y una batería que sea de alguna manera un poco inteligente para que sepa repartir, o sea, para que sepa almacenar y descargar la energía en los diferentes usuarios y que los ciclos de carga y descarga se adapten a los consumos que tiene cada uno de los individuos. Entonces, eh, nosotros por lo menos eh, las opciones que hemos planteado para desarrollar este, algún proyecto de este tipo es con Amper que ellos tienen pues uno de estos sistemas en marcha, es para aumentar la eficiencia notablemente ¿no? de, las baterías y para que tengan realmente sentido. Entonces, bueno, pues sí que tenemos eh, algún proyecto y alguna subvención pedida, pero no tenemos la ejecución hecha. Pero el estudio lo habéis hecho y, qué rentabilidad se saca o en qué podemos decir en qué condiciones merece la pena o en cuáles no o todavía no hemos llegado a... Es que no, a ver, en realidad nosotros somos más parte de hacer autoconsumos colectivos sin, baterías, porque si consideramos que, bueno, que la eficiencia de la instalación puede aumentar bastante con los diferentes usuarios, eh, adaptándose un poco y más al horario solar. En cuanto a beneficios económicos, sí, o sea, la verdad es que ahora no me sé, no me sé los números, pero, pero te los puedo decir, ¿eh? O sea, sí. o sea, al final aumentas ¿eh? el, el autoconsumo, eh, o sea, puedes aumentar el autoconsumo, depende de la batería que te pongas, bastante. Entonces, ¿Qué pasa? Que la inversión también, como aumenta tanto, pues los periodos de amortización tampoco mejoran tanto. Tampoco mejoran tanto, porque la inversión es, muy potente también. Pero bueno, también al mismo tiempo dices, como las subvenciones que hay hasta ahora ayudan tanto a las baterías, si, si realmente consigues esa subvención, entonces los periodos de amortización sí que cambian mucho y mejoran. Y la descarbonización también aumenta. La descarbonización aumenta. Sí. Si metes batería. No sé. Ya, ya. Este si este de la red es descarbonizado. Análisis ciclo vida. Ya, ya. Las baterías tienen una vida útil en teoría de unos 10 años y las placas de 25 30. Con, material depende mucho de cuánto descarga, cuántos ciclos de descarga, de la profundidad de descarga, la tecnología. Y esto es un mundo bastante complicado para, para decir sí o no de manera clara, pero <clears throat> yo creo que hasta que no tengamos experiencia, pues es difícil decir algo de eso. ¿no? en el mapa solar este del Ayuntamiento de Donosti que ha hecho, eh, cabe la opción de coger con batería o sin batería, y yo he hecho la prueba, y poniendo batería había un autoconsumo de un 15% más, y costaba el doble. No, no, está Eso es lo que... Ah, sí, sí. Eh, eh, son los datos de, de pero claro, eso depende de cuánto, es el precio de la electricidad. Si ese autoconsumo lo vas a hacer en hora punta, por ejemplo, a las 8 de la tarde, cuando está súper caro, o si lo vas a utilizar a las 3 de la madrugada, cuando el precio sea más bajo y hay, multitud pero, si la relación es esa, mm. que si para conseguir un 60% de, de autoconsumo eh, te cuesta 50.000 euros, que me parece que que era por ahí, y para conseguir un 15% más te cuesta otros 50.000. No, no, no, no, no, es que el, el, tema es el precio en la hora solar de la electricidad a veces está en cero o, muy cerca de cero. Y en, en hora punta a la, a la tarde, a las 9 de la noche, está en 50. Entonces, aunque solo es un 15% más que puedes autoconsumir, si lo haces en, en hora, en el horario de mayor, de mayor tarifa, pues entonces puedes amortizar mucho más rápido. Ese 15% sea más caro. Ya, ya, ya. Sí, sí, se complica muchísimo con... No, no digo que se pero... <coughs> sí, sí, yo creo que sí, de que habrá, pero es verdad, eh, duplica el precio de la instalación. Entonces, lo que tienes que hacer, la inversión ah, inicial. No, pero eso no es solo un 15%. si el precio es cinco veces mayor, pues entonces vale, esos 15 vale para 75. Al final, el tema de los ahorros y los periodos de amortización también mm, son un poco engañosos en algunos casos porque tampoco sabemos. Eh, la realidad de precios que vamos a tener ni el año que viene, ni a los 5 años, ni menos a los 10. Entonces, bueno, pues haces un cálculo de lo que consideras. Y, Pero es una manera de que para ti el precio sea más previsible, porque el sistema va a estar, mm, yo creo, va a estar. Te da más estabilidad. Mm, eso es, te da a ti, aunque luego el periodo de amortización es el que es, mm. porque no sabes el precio, pero por lo menos tú sabes, sí, pero mi energía ya sé cuánto me va a costar, más o menos. te independizas en Vale. Bueno. tenemos mucho más que Pues listo, ¿no? Bai, bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Ikasko. Ikasko. Mm, ya te digo que cuando estaba el martes todavía a las 2 de la madrugada intentando buscar información, estaba otra vez. ¿Tú estás ahí, Pascoal, Cris? Sí. Me ha gustado mucho. La... Ah, voy, voy, voy, voy. no tenemos tres, hemos, quedado, cogido para las dos para comer. Mike, ah, que han ido a devolver las sillas. ¿Y el, se va a ya? Sí, Luego a la tarde viene... gabe, bueno, así de vale. para ver las posibilidades de formar una comunidad energética aquí en noche o en, en maravilla Ya, no sé si después de lo que tú dijiste que hasta no se <laughs> Yo, yo sigo, eh, sigo con la copla de, de no ver. Este, esto, esto no lo digo para dejarlo todo Me imagino que en alguna forma se tendrá un cierto aprovechamiento. Es el que... Este de yo lo usó hasta jubilarme. Y cuando me lo jubilé andaba, hace tres años. que, que me imagino que pero, pero es tuyo. Es mío. No, no, no. Es ha caído. La verdad no, ni lo utilizo ni lo voy a utilizar. O sea, yo ando con el, con el portátil y tengo el sobra. Entonces, nada, os lo dejo por aquí. solo había dicho, Juan, me lo llevo a esto, que más Este funcionaba hasta que me jubilé, funcionaba. Supongo, que seguirá funcionando, porque lo desenchufé y no lo voy a enchufar. Pero me imagino que de alguna forma lo podréis utilizar. De tamaño, bueno, no consigo ah. con, la, con la uña no lo... hago. Eh, ¿Ya bagoaz? Bueno, ez aquí. ni egia esan ja denok eta... Bai, el gutxi, ja berez denbora eh, bueno, nola, nola Madrid, pues, Pero igual como, igual de incluso de segunda pantalla, en fin. Y, seguro que estoy reponiendo sin parar. Porque ya 160, estas cosas van... y además, en los que en los, seguro, con el Ba bai bai. Sí, que habían pensado en esa La Como que le quiero dar un par de vueltas más todavía. La Merago Sofía será como normalean Arturo Chupaiarela. eta seguretan non di catzerrean. nik esan dudana, ez dedik uste, hemen de, oso ondo zuten badin bada, hemendik irurtera iburtera zer nolako, zer dugu, komunidade energetikoan, egia. Ja. E, eh, Metxo txarlas, eh, agian lortu dut subentzio txiki bat, mantentzeko bueno, o sea, en el, en el mejor de los casos, eh, eh, me, he montado una cocina de una, una tarde a la semana y unas cuantas charlas y un poco de empoderamiento. Y si hay algún majara que se ha puesto un autoconsumo, ya se lo habrá puesto. O sea, desde luego, no voy a ir por los portales. ¿A quién voy a convencer para ir por los portales? Porque eso es un lío de puta madre. Entonces, ya, ¿hay comunidades energéticas que se hayan creado y que hayan liderado una iniciativa que no sea la primera, la típica del Goshoki del autoconsumo compartido? Que hayan empezado con otra cosa, pues, pues un punto de información, estudios en... Eh, o así era normal en esta tienda autoconsumo compartido, honekin no, geha, te ikusten ditugu eta horren ja jarraitu, edo, edo es, es Betty. a la vez sí que ha habido caso de Hernani dijeron, vamos a las placas, pero esto tarda. Y por el camino de ¿eh? Claro, es diferente, no que tienes una relación con el ayuntamiento, el ayuntamiento te hace un contrato. Yeah. montame tú la oficina de energía. Y, da tú el servicio a los ciudadanos, que no llego. Entonces ya, pues, ya tengo un... Tengo trabajo, tengo un ingreso, tampoco me vas ni, ni te hace rico ni te sacas de pobre, pero empiezas a tener una visibilidad Luego tienes que sostener Pero claro, la par estaban ya con el primer proyecto fotovoltaico. Eh, ahora vuelven otra vez con la oficina de energía. Pues les han vuelto a encargar, pero es como muy de, muy de temporada, ahora de invierno, ¿no? cuando la gente está más apretada con las facturas, los fríos, que empieza a tirar el gas, dicen, oye, que están aquí para sobre todo el mundo se acuerda y va corriendo. Pero claro, eso en un ámbito de un donosti, el ayuntamiento dice, pero igual se le puede sacar unas pelas. Igual. Igual se le puede sacar unas pelas. Y si no esto, o estar al loro, a ver ahí qué pillas. Poder empezar en plan voluntarios, pues pillando un choquito en Tella Fábrica o pillando un choquito de los estos, mm, pillar ahí unas horitas de tarde. Bueno, algo de eso Vale, pero para eso no, no, ni cooperativa, ni poner el, el, paradiso de la... Pero ahí también corre el riesgo, no lo sé, ¿eh? o sea, yo tampoco estoy en procesos de que se pueda enfriar. Si no das algo de inicio, o sea, algo entre comillas tangible, tú lo has dicho, corre el riesgo de que se hagan villeras y a la cuarta ya, en vez de 10, ya vayan dos. Ferrado y Batetín. De que sí que tienes algo. qué te estropea todo. ¿De qué el empoderamiento del pueblo? En la taberna Para eso no me no pillo cinco en la reunión. Yo entiendo que tienes que tener algún farolío para... Más de uno. Luego puedes decir, vamos a hacer otra cosa, como Goyener, ¿no? Que ha empezado por un lado y luego nos hemos metido en otra cosa, pero sí, tener alguna idea creo que es necesario para empezar. Pero hemos conseguido juntar al 1% y lo mejor de cada portal, y encima os, habéis metido unos fieras tiburones. Bueno, mejor cada portal se agradece, pero... Sí, pero es que siendo el 1%. pero no me cogerá todo el día. ¿eh? Las dos mejores de cada portal, entonces. No, conociendo al resto, sí. No, no, conociendo, o sea, te las presento, no quieres, somos las mejores de El 1% es socios, de trabajadores es un. 10 a la menos 4. <laughs> menos 4, eso es. Entonces teníais que ver ahí a Maite y a mí tendiendo la ropa, hablando del primero al tercero. Y yo, ¿tasamos a ver. Yo, momento iba a tener esa lujo. Está para grabarnos y <laughs> pues en el teléfono. Las dos tendiendo la ropa. Y uno primero. Hay gotera, ¿no? La Hay <laughs> goteras. Ah, hablando de, empoderamiento energético algo. Sí, de la, bueno, yo soy la que le las pintas. Eso es, Oh. <laughs> es Honeskenean aunkiak que Bekazita, lehenko potioa esera izan. Azita. Ese es, es que es de aquí se llena Dan. Los ¿ves? baten batek astu zaio mugikorra ba eskerrik asko da grabatzen jarraituko du gainera bai <laughs> ainoa dena